Dialogue 2 The Accident. In the exchange which follows, a policeman at the scene of a rather unusual accident is questioning a witness, a lady with a particular aptitude for shopping, but, alas, too absorbed in the offerings of fashionable shop windows. The dialogue offers a useful contrast of the use of the past simple and past continuous tenses. Λεξιλόγιο. Vocabulary Το ατύχημα. Accident. Ο αστιφύλακας. Police constable. Η βιτρίνα. Shop window. Το φορεματάκι. Dress. Περπατώ. To walk. Ξέρω. To know. Ακούω. To hear. Μπαίνω. To enter. Λοιπόν, τι έγινε? Να, έγινε ατύχημα εδώ και λίγα λεπτά. Μάλιστα, κυρία μου, αυτό το ξέρω. Τι έγινε, ρωτώ. Να, εγώ, κυρία στη φύλακα, περπατούσα εδώ στο πεζοδρόμιο και κοίταζα τις βιτρίνες. Κοιτάζω, βλέπετε, να βρω ένα φορεματάκι για το γάμο της αδελφής μου της Έρσης. Ο γάμος είναι την Κυριακή, βλέπετε, και... Να σας ζήσει, κυρία μου, η αδελφή σας. Αλλά για το ατύχημα ρώτησα. Ναι, μάλιστα, με συγχωρείτε. Λοιπόν, εκεί που περπατούσα και κοίταζα, άκουσα φωνές, το στρίγκλισμα φρένων και άρχισε ο κόσμος να τρέχει. Κοίταξα κι εγώ και είδα να μπαίνει μέσα στο κατάστημα της γωνίας μια BMW. Δεν ξέρω τίποτα άλλο.